Eraikuntzarako alokairua elkargoa eta enpresa batzen artean egiten den kontratu bat da luja elkargoarena da eta hala egoten da, aldiz enpresak baimena du bere egoitza edo taileja eraikitzeko bertan eta eraikuntzaren jabe bilakatzen da enpresa elkargoari hilabetero luja alokatuz, enpresa gazte eta asibirien zat izan daiteken dispositiboa da. Maider garapen ekonomikoaren zuzendari ordea da eskalirigune elkargoan. Inbertsioa egiteko eh, gaur egun ez da erretz, eta beraz elkargoak proposatzen diena, da eraikitzeko alokatze kontratu bat, luja elkargoarena egoiten da, eta be, bi bere proiektua eraikitzen du, eta bere ere taileja edo enpresa gainean berak eraikitzen du eta horren jabe, jabe izanen da. Gaur egun baditugu ama bos bat esperimentazio, esperimentazio gaiten dutalarik da, be, eraikitze alokatze kontratu edo baia konstruktion delako martxan emaiten ditugu, polo guzietan, gaur egun uh, lur publikoa izigarri murritza da, eta beraz, polo batzuetan, be, ez dugu lurrik edo izigarri zigarri goti, beraz, zaintzen da, biziki balio baita, ama bost esperimentazioa behatu ditugu, baditugu ala nola azk bazkainen, baionan, baigorin, ideia da, be, lujalde guzietan gai hori idekitzea xurra delako gaur egun eh, lur publikoa, ekonomikoan. Elkargoak ekonomia produzitzailea sustatu nahi du tokikoa, hortarako bi urren egin dio proposamena, berroita marurteko alokairua izango da, eta transmisioaren gaia pausatuko delarik, elkargoak gune hortan aktivitate produktiboa lehen esteko poderea izango du.